Maar in die zevende maand het Ismael, die sien van Netnio, die sien van Elisma, uit die koninklijke geslag en uit die overstes van die koning, en tien man saam met hom by Gidleo, die sien van Akan, gekom in Mispa, en hulle het daar saam brood geëet, in Mispa. Toe het Ismael, die sien van Netnio, opgestaan en die tien manne wat bij hom was, en hulle het Gidleo, die sien van Akan, die sien van Safan, met die zwaard verslaan. So het hy om dan gedood waar die koning van Babel oor die land aangestel het. Ook het die smal al die jode verslaan wat bij hom, by Gidlea, in Mispa was, en die Galdeers, die krijgsmannen, wat daar te vinden was. En op die tweede dag, nadat hy Gidlea gedood het, zonder dat dit nog bekend was, kom daar mannen van Sichem, van Silo en van Samara, tachtig man, met afgeskeerde baard en geskeerde kleren wat hulle selfs te kind gekerwe het, en spijsoffer en weerhoek was in hulle hand om dit naar die huis van die Heere te brengen. Daarop gaan Ismael, die sien van Netneo, hulle tegemoet uit mispa, terwijl hij al die loop en huil, en toe hy hulle teekom, sê hy vir hulle, kom na Gidlea, die sien van Akan. Maar toe hulle binnen in die stad kom, het Ismael, die sien van Netneo, hulle gedood en in die put gegooi, hy en die manne wat bij hom was. Maar onder hulle was daar tien man wat vir die smal gesê het, maak ons niet dood nie, want ons het verborgen voorrade in die veld, koring en gars en olie en jening. Toe het hy daarvan afgesien en hulle nie saam met hulle broers gedood nie. In die put waar die smal al die lijken van die mannen wat hierom verslaan is, langs Gidlea ingegooi het, was die wat koning Asa gemaakt het tot verdediging teen Ba, sa, die koning van Israël, die het die smal, die sien van Netmeo, volgemaak met die wat verslaan was. In Ismael het die hele oorblijfsel van die volk wat in mispa was, als gevangenis weggevoerd, die dochters van die koning en die hele volk wat in mispa oorgeblij het, wat Nebesar dan, die overste van die lijfwag, Angidlio, die sien van Akam, te vertrouw het, Ismael, die sien van Netnio, het hulle as gevangenis weggevoer en hy het weggetrek om oor te gaan na die kinders van Amon. Toe Johanan, die sien van Kar, ach, en al die overstes van die leers wat bij hom was, oor al die onheil wat Ismael, die sien van Netmeo, ongerig het, het hulle al die mannen geneem en weggetrek om teen Ismael, die sien van Netmeo, te veg, en hulle het om aangetref bij die groot water wat bij Gebeon is. En toe die hele volk wat bij Ismael was, Johanan, die sien van Kar, ach, sien en al die overstes van die leers saam met hom, was hulle blij, en die hele volk wat die smol uit my spa as gevangenis weggevoer het, het omgedraai en weer oorgeloop na Johanan, die sien van Kar, och. Maar die smol, die sien van Netneo, het van Johanan ontsnap saam met Achman en weggetrek na die kinders van Amon. Toe het Johanan, die sien van Kar, och, en al die overstes van die leers wat bij hom was, die hele oorblijfsel van die volk geneem wat die smol, die sien van Netneo, uit my spa as gevangenis weggevoer het, nadat hy Gidleo, die sien van Akam, verslaan het, namelijk mannen, krijgsmannen, en vrouwen en kinders en hofdeenaars, wat hij van Gebeon teruggebring het. En hulle het weggetrek en vertoef in geritke maan wat nabij Bethlehem lee, om verder naar Egypte te trek, vanweer die Galdeers, van hulle was vir hulle bevrees, omdat Ismol, die sien van Netneo, Gidleo, die sien van Akam, verslaan het, wat dier die koning van Babel oor die land aangestel was.